Cuánta belleza y felicidad descubrió tu poesía entre la gente humilde, Rubio, que no necesitaba agraviar al cajetilla, porque siempre fue más grande la alegría de los pobres que el brillo de los ricos. Cuando suena el acordeón en lo cachango y es asunto delicado, queda bien hasta con la boca cerrada y anda Dios con Y anda Dios con Y anda Dios con Y anda Dios con Y anda Dios Cuando venga Camunda sacando pecho, no hay ambiente para entrar. Tiene miedo las mujeres, haya lío y ya están por disparar. ya están por disparar. Se armó la cosa, muchachos. Y esta baila que te baila la Juanita con los zapatos prestados. Y allá afuera en la portera dragoneando un milicua atravesado. Un milicua atravesado. Un milicua atravesado. Un milicua atravesado. Un milicua atravesado. Pero mire cachafa como la lleva aquella de Colorado y la vieja no lo mira muy a gusto porque ya se ha propasado porque ya se ha propasado porque ya se ha propasado porque ya se ha propasado porque ya se ha propasado A ver, a ver, a ver, solo el gañote cachango. la María en un rincón está entrompada porque no llegó el Y el franel aprovechando la volada, la comida con vermú, la comida con vermú. El farol de a poquitito haciendo pierna, cada vez da menos luz. Jennico y la papa madre están pidiendo que toquen cuartito azul, que toquen cuartito azul, que toquen cuartito azul, que toquen cuartito azul, que toquen cuartito azul. Está lindo el baile, compadre. madre uh, Ahora sí cayó el boñato que faltaba, peinau y el afeitao. Uh. Dejó el baile por el medio en el progreso y se largó, Bertoleu. Y se largó, Bertoleu. Y se largó, Bertoleu. Y se largó, Bertoleu. Y se largó, Y está el baile hasta la boca de parejas y hay más gente